Awit, Kabanata 73 Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis, ngunit ang sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik nang madulas. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, Sila'y masisiglat, kataway malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay nagipit. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Mga ibang tao'y pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang layon sa buhay, ay ang pangaapi sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kung magutos sa mga nilalang. Kaya sumusunod patilingkod ng Diyos, anumang sabihi, paniwalang lubos. Ang sabi ang Diyos walang nalalaman, walang malay yaong kataas-taasan. Ang mga masamay, ito ang kagaya, di na kinukulang, ay naghahanap pa. Samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat, at aking natamoy kabiguang lahat. Diyos Pinagtiis mo ako ng hirap. Sa tuwing umagay, parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa mga lingkod mo ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Gayunman, sa templo'y doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Walang abog-abog, sila ay nawasak, kakilakilabot yaong naging wakas. Parang panaginip nang ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. Nang ang aking isip hindi mapalagay, at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Di ko maunawa para akong tanga sa iyong harapay, hayop ang kagaya. Gayon pa may sinasamahan mo ako, sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupay aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Iyoong hihiwalay sa iyo'y mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginaway, aking ihahayag.